Egun hon lagunok, zuokin otxartagako izedi irratia. Gaur, ostirala, otxailaren bian, zeigarren bekoek itxegingo dizuegu. Liam eta zierrek, ingeliseko tartetxoaz arduratuko dira. Urtsi, eguraldiaren berri emango digu. Adrianek, urtebetetxeen berri emango digu. Iratik eta Adrianek, asmakizunak esango dizkigutut. Anek, gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Urtsik gure gaurko irratsaiaren inguru galderak esango dizkigu, eta ni izotz zuen gaurko esateria izango naiz. Beraz, beraz azteko ingeleseko tartearekin uste zaitu egu. Good morning, Liam Ranasier. Hello, Asier. Welcome to the English section. I am Liam. Today is and we are going to speak about curiosity Hello everybody, you are listening to Chartagas radio program. My name is Asier. Hello Asier, welcome to the English section. I am Liam. Today is Friday, 2nd February 2018 and we are going to speak about curiosities about noise. Do you know that the scientific unit of a sound intensifier is the decibel? Oh, I didn't know that. I'm going to tell you another curiosity. One decibel is the smallest different human ear can detect really very interesting. I also know another one. Human shouting can reach 90 decibels. Wow, that's a lot. Are you impressed? A howler monkey registers about 128. Are you... Wow, and do you know that the bulldog bat squeaks at... Eh, 1037 eh, decibel it is about 30 decibel louder than a concert beautiful pet but it's so noisy I wouldn't like to have one as a pet what is the London show the reverb? The eruption of Krakatoa in 1,893. It was heard in Australia over 2, 2 million miles away. Very interesting. Well, that's all, that's all for today. We are drop you like it. Have a nice weekend. bye. bye. bye. bye. orain desagun gaurko eguraldiaren berri. Urtsi esango digu zuze eguraldi egiten duen gaur. Gaur irugu gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz egun hotz hotza dugu gaur. Zerua estalita dago. Ego, egongo da eta euria egingo du. Eta honela jarraituko du egun, egunean zehar. Iparmendebaldeko aizea indartsua dabil. Hori dela eta temperatura minimoak gutxi igoko dira. Argi dago, atxenen aldia ez dugula patioan egongo. Zer egingo dugu ba? eta jarraian urte betetxeak. Adrian, esango dizkiguzu gaurko urte betetxeak, gaur inor urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera probetsatuko dut aste honetan urtea betetzen dituen umeari sorion txeko. Jenniferrek laugarren be mailakoak igande honetan amar urte beteko ditu. Horregatik esango dizugu soriona Jennifer eta urtaskotarako. askotarako. asmakizunen tartea dugu. Irati, Adrian, esango diguzu esera igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta erratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuek. Lehenengo asmakizuna, argindar, bigarren asmakizuna, tasi. Lehenengo galdera, iru. Bigarren galdera, euskarari buruz, hirugarren galdera, beinat. Laugarren galdera, amabi grado irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Diana Erraiz, bigarren begelakoa. Bigarren zikloko irabazlea Eder Arribas, hirugarrena gelakoa. Hirugarren zikloko irabazlea John Rodriguez, segarren be mailakoa. aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zeote de nordaki, leio biribila eta zei harizko ezi. Leio jo eta ez dute zabaldu, baina bai kantari hasi. Berriro repikatuko dut, adiegon. Leio biribila eta zei harizko ezi. Leio jo eta ez dute zabaldu, baina bai kantari hasi. Thank you. bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zeote den nordaki, hortzen bidez kantatzen dut, zuri zuriak dira batzuk, beltz, beltzak besteak, koloka dauka denak, baina ez zait erortzen, berriro repikatuko dut, adiegon. Hortzen bidez kantatzen dut, zuri zuriak ditu batzuk, beltz, beltzak besteak, koloka dauka denak, baina ez zait erortzen. Gogoratu, eh? erantzuna ondo idatzi eta gero postontzira bota. E asmatzen duzuen. Jarraian, gai desberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Hane, esango diguzu ze berri dugun gaur? Dakizuenez agenda goita bateko gaia aurten zarata da, eta guk horretaz hitz nahi dizuegu, zaratari buruz. Orain arte ez dugu pentsatu zarata kutsagarriak izan daitekenik, baina aurten agenda goita bateko egunean agindako ekintzaren ondorioz guztiok konduratu ginen zarata ezatxagina eta mingarri izan daitekela. Zibur Zibur gogoratzen zaretela egindako itxelesko zarata horretaz, eta nola batzuk ezin izan zuten jasan. Batzuetan, pentsatzen dugu herriko zarata murriztea udalari dagokiola, eta guk, umeak izan da, ezer gutxi egin dezakegula. Baina, eskolan eta etxean ere zarata jasotzen dugu, eta askotan guk egindakoa. Horregatik, e-, egite, egitea konturatu behar gara hortxe bertan murrizteko. Eskolan sortzen den zarata gauza asko izan daitezke. Elkarrezketak, jolasak, kojukak, aulki eta maien mugimendua, besteak beste. Horra hor, arditzak egun neurri batzuk eskolan zarata murrizteko. Korridoretan eta eskaileretan oiurik ez Besteok ez dutez gure zarata jasan behar. Dela barruan beti opeka mintzatu alketa mai astunei babesgarri ipini eta mugitzeko arrastatu gabe. Aulko gutxi hauek jarraitzen zaituz gero, gure eskola las, lasaia tusana eta maitagarritasuna izango dira nagusi. Entzun ondo, ez dut egin nahi. Ezin duzu ahaztu aitzakirit gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko, gaurkaz ratxaioaren inguruko galderak, esango dizkiguez dizkizu egu, en egon. Lehenengo galdera, zenbat gradun daukagu gaur? Bigarren galdera, zenbat umeek betetzen ditu urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zeri buruz da gaurko albistea? Laugarren galdera, zein da gaurko ur, urrezko esaldia? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu? zenbat gradu daukagu gaur? Bigarren galdera, zenbat umeek betetzen ditu urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zenbat buruz da gaurko albistea? laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Yeah.